Təqvalı olmağa çalışın və Allahdan qorxun. Allah subhanahu və teala biz möminləri Quran-ı kərimdə bir çox gözəl sifətlərlə vəsf edir. Bu sifətlərdən bəzilərini də Tövbə surəsində 112-ci ayədə buyurur ki, Ət-təibunəl-hamidunəl-abidun التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Allah Teala diyor ki onlar yani müminler Allah'a tövbe, ibadet hem sana eder, oruç tutarlar, ruku və səzdə edərək namaz qılarlar. Allahın və Peyğəmbərin buyurduqlarını əmr edib, qadağan etdiyini yasaq edərlər və Allahın hədlərini aşmazlar. Ya Məhəmməd, onları cənnətlə müjdələ. Bugün inşallah bu 9 möminə xas olan sifət barədə olacaq mövzumuz Birinci sifəti tövbə edənlər, mömin daima etdiyi günaha peşman olmalı və ona görə Allahdan bağışlanma diləməlidir. Buna nümunə möminlərin müəllimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm gün ərzində 100 dəfə tövbə edər və Allahdan bağışlanma diləyərdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ən çox Allahdan qorxanlardan idi. Hamıdan çox Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Allahdan qorxardı. Və bildiyimiz kimi Allah subhanahu wa ta'ala tövbəni 5 şərt ilə qəbul edir. Bu 5 şərtdən biri olmasa tövbə qəbul olunmaz. Birincisi, tövbə İxlas ilə Allah üçün olmalıdır. İkincisi, mümin şəxs etdiyi günaha görə peşman olmalı, peşmansılıq hissi keçirməlidir. Üçüncüsü, niyyət etməlidir ki, bir daha o günaha etməyəcək. Dördüncüsü, o günaha qayıtmamalı və beşincisi, ən mühüm şərti, tövbənin qəbul olan vaxtı tövbə etməlidir. Hər bir zamanda tövbə qəbul olur. İki zamandan başqa. Bu zaman müstəsnadır. Bu zamanda tövbə qəbul olunmaz. Birincisi, Qiyamət qopduğu vaxt, günəşin məğribdən çıxıb məşriqdə batdığı zaman artıq tövbə qəbul olunmayacaq. Allah subhanahu teala deyir ki, يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ La yənfəu nəfsən imanuha ləm təkun əmələt min qabl. O gün ki, Rəbbinin qiyamətə dair olan əlaməti gələcək, yəni günəş məğribdən çıxıb məşriqdə batacaq, o gün iman gətirməyən nəfsin iman gətirməsinin faydası olmayacaq. O gün tövbə edənlərin tövbəsi qəbul olmayacaq. İkincisi isə Ölüm ayağında ruh boğaza çatdıqda peşman olub tövbə edənin tövbəsi qəbul olunmaz. Allah Teala buyurur ki, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَدَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنِ O kəslər ki, günah işlər görər, sonra onları ölüm yaxaladıqda peşman olub tövbə edər, onların tövbəsi qəbul olunmaz. Bu beş şərt ilə Allah Teala tövbəni qəbul edir. Və bu tövbəni nəinki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələrə aiddir, hətta onlardan sonra gələn möminlərə də aiddir. Onlardan sonra gələn möminlər də Allahdan qorxmalıdır və ona tövbə etməlidirlər. Allah Teala onlar barəsində deyir ki: "Vellezina ca'u min ba'dihim" يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Onlardan, yani sahabelerden sonra gelenler deyirler ki, Ey Rabbimiz bizi ve bizden evvel olan din kardeşlerimizi iman getirmiş sahabeleri bağışla. Sən həqiqətən bağışlayan və rəhimlisən. Budur, səhabələrin və onlardan sonra gedənlərin yolu. Onlar heç, heç kəsə lənət oxumaz, heç kəsi söyməz, heç kəsə kafir deməz. Əksinə bağışlanma diləyərlər. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Sidəbül muslimi fusuq və qitəlihu kufur. Müsəlmanı söymək, lənət oxumaq fasiqlikdir. İkincisi, yani ikinci möminə xas olan sifət el abidun ibadət edənlər, Allahın qulları. Biz insanlar hamımız Allahın quluyuq. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şəhadət gətirdikdə nə deyirik? Əşhədu ənə Muhammədən abduhu ve rasuluhu. Şəhadət gətirirəm ki, Məhəmməd onun qulu ve elçisidir. Heç birimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdən artıq deyilik. Əgər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm quldursa, biz də quluq. Allahın qulları. Və bir qul kimi ölənə qədər Allaha ibadət etməliyik. Allah subhanahu teala deyir ki, fəbud həttə, fəbud rabbəkə həttə yətiyəkəl yəqin. Rəbbinə sənə ölüm gələnə qədər ibadət et. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm də belə edib. Ömrünün axırına qədər ibadət edib. Müəyyən bir mərtəbə yoxdur ki, o mərtəbəyə çatdıqdan sonra ibadəti tərk edəsən. Elə olsaydı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərk edərdi. Lakin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ömrünün axırına qədər ibadət etdi. Və başqa bir ayədə Allah Taala deyir ki: "Qul inna salati və nusuki və mahyaya və mamati lillahi rabbil alamin." De ki, mənim namazım da, kəsdiyim qurban da, ibadətlərim, yaşamağım, ölümüm aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Üçüncü möminə xas olan sifət Əl-Həmidun Həmd edənlər, şükür edənlər Mömin şəxs daimə Allaha həmd etməli, şükür etməlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə Allah tərəfindən bəla gəldikdə Deyərdi ki, əlhəmdülillah, alə kulli həl. Hər bir halımıza şükür. ve bir mükafat işte deyərdi ki, əlhəmdülillahilləzi bi ni'mətihi tətimus salihət. Həmd olsun, nemətləri ilə bütün işleri səhmana salan Rabbime ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve səlləm mümini vəsv deyir ki, Aceben li emril mu'min. İnne emrehu kullahu aceb. in asabatu serra şekere fekâne hayrallâh. Ve in asabatu darra sabra fekâne hayrallâh. Ve leyse zâlike illa lil mu'min. Mümin şahsın bütün emelleri garibedir. Başına bir bela geldikdə ona səbreder ve bu onun için hayırlı olar. Ve başına yani Allah tarafından ona bir mükafat verildikdə ona şükreder, bu da onun için hayırlı olar. Və bu sifət yalnız mömin üçündür. Mömindir yalnız Allaha şükür edən və onun bəlalarına səbr edən. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin nəsihətini sizin yadınıza salıram. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Unzur ilə mən huvə əsfələ minkum və lə tənzur ilə mən fəvqakum. Özünüzdən aşağı səviyyədə olanlara baxın. Yuxarı səviyyədəkilərə baxmayın. فهو əcdəru əllə təzdiru ni'mətəllahi aleykum. Çünki bu sizin üçün Allahın sizə verdiyi nimətləri naşükürlük etməməyə yaxşıdır. Yəni Allah subhanahu teala'nın sənə yazdığı qədər də verdiyi nimətlərə şükür edəsən deyə özündən aşağı səviyyədə olanlara bax. Dördüncüsü, əs-səihun, yəni oruç tutanlar və Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize oruç tutmakta numunedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu birinci ve dördüncü gün tutulan oruçları hicret ayı ile 13, 14, 15. her ayın 13'ü, 14'ü, 15'i tuttuğu oruçlar, aşura günü tuttuğu oruç vesaire oruçlar bize bir numunedir. Bunlardan bazısı sünne, bəzisi isə fərzdir. Və bu orucu tutan şəxs yalnız mümin sayılır. Oruc tutmayan şəxs, orucu inkar edən şəxs müminin sifətlərindən birini naqisləşdirir. Beşinci və altıncı Ər-Rakiun əs-Səcidun Ruku və səcdə edib namaz qılanlar. Yenə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə misal gətirirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fərz oruclarından başqa gecə o qədər namaz qılardı ki, dabanları çatlayar və dabanlarından qan axardı. Və yoldaşı Ayşə radiyallahu anhə sual verir ki, ya Rasulullah, bəs axı Allah səni bağışlayıb, nəyə, nəyə görə bu qədər özünə zülm edirsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavabında deyərdi ki, əfələ əkunə abdən şəkura, məyər Allahın sevimli bəndəsi olmayın, namaz qılmaqla Allahın sevimli bəndəsi olursan. Başqa bir rəvayətdə də yenə də Ayşə radiyallahu anhədəndir. Deyir ki, bir dəfə gecə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qalxıb namaz qıldı. Və o qədər ağladı ki, sinəsi, saqqalı göz yaşı oldu. Sonra oturub namazdan sonra yerində zikir etdi və yenə ağladı. Yenə üstü yaş oldu, göz yaşı. Sonra yerinə uzanıb yenə Allahı zikr etdi və yenə ağladı. Və ondan Ayşə radiyallahu anhə soruşur ki, səni ağladan nədir ya Rasulallah? Axı Allah taala sənin bütün günahlarını bağışlayıb. Görün nə cavab verir. Deyir ki, Bu gecə mənə ayələr nazil olub. Vay o kəslərin halına ki, bu ayələri oxuyub, onun haqqında fikirləşməsin, onu tətbiq eləməsin. Sonra ayələri oxuyur. İnnə fi xalqis səməvati vəl ard və ixtilafil leyli vən nəhər lə əyətun li ulil əlbəb əlləzinə yəzkuruna Allaha qiyamən və quudən və alə cunubihim Həqiqətən göylərin və yerlərin yaradılmasında gecənin gündüzə, gündüzün gecəyə qaçışmasında ağıl sahibləri üçün ibrətlər var. Kimdir o ağıl sahibləri? O kəslər ki, ayaq üstə də Allahı yad edir, oturan yerdə də, uzanan yerdə də. Baxın, görün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayə nazil olan kimi onu necə tətbiq etdi. Və tarixdə qeyd olunur ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Kəbənin içində nafilə namazı qılırmış gecə. Və bildiyiniz kimi əvvəllər Kəbənin içi bütlə dolu imiş. Sonra bütləri oradan təmizləyirlər və Ömər radiyallahu anhu Kəbənin içində namaz qılır. Və bir quş gəlir, diqqətlə baxır Ömərə. Baxır, baxır, baxır, sonra yəqinləşdirir ki, bu bütdür, gəlib oturur başında, yatır. Görün necə namaz qılır, necə xuşu ilə, sükunətlə namaz qılır ki, quş elə zənn edir ki, bu bütdür. Baxın, görün, biz necə namaz qılırıq. Tələmtələsik. 7-ci, 8-ci sifət isə Allahın əmrlərini cəmaata əmr edib və qadağan olunmuş şeylərdən cəmaatı çəkindirmək. Allah Teala buyurur ki, kuntum xayra ummetin uhricət linnəs ta'muruna bil ma'rufi və tənhavna anil münkər. Siz, yəni biz möminlər insanlar üçün insanlar arasından çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Nə üçün? Ona görə ki, Allahın əmirlərini insanlara çatdırır və qadağan olunmuş şeylərdən insanları çəkindiririk. Çəkindirməyin də yollarını, dərəcələrini Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm mübarək hədisində bizə buyurur ki, Mən rəə minkum münkərən fəliyğayyirhu biyədihi fəilləm yəstati fəbilisənihi fəilləm yəstati fəbiqalbihi və zəlikə ədaful imən. Sizdən biriniz bir kəsin günah işlətdiyini gördükdə onu əli ilə düzətsin. Bacarmırsa, dili ilə, onu da bacarmırsa qəlbi ilə ona nifrət etsin və bu imanın ən aşağı mərtəbəsidir. Yaxşı, əl ilə düzətmək kimə aiddir? Məyər hər bir müsəlman əli ilə günah edəni düzəldə bilər, ixtiyarı çatır? Xeyr. Əli ilə düzətmək yalnız ixtiyar sahiblərinə aiddir hökmran, hökmranlığı əlində olanlara aiddir. Dil ilə isə nəsiyyət vermək, müsəlman qardaşının səhvini düzəltmək hər birimizin borcudur. Onu bacarmadıqdan sonra isə qəlbinlə o günaha, qardaşa yox, yalnız günaha nifrət edirsən. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-muslimu mən səlim əl-muslimunə min yədihi və lisənihi həqiqi müsəlman o şəxsdir ki, başqa müsəlmanlar onun əlindən və dilindən ziyan çəkməsin, zərər görməsin. Müsəlmanın hikmətli olmalıdır. Hər bir haqqı olanın haqqını yerində ödəməlidir. Düzgün eləmədiyin bir şeyi kiminsə haqqını tapdalasan, zülm edə bilərsən. Düzdür, ayə və hədislərə riayət etsən də o ayəni hədisi yerində işlətməməyin zülm etmək deməkdir. Nəyə görə Peyğəmbər s.ə.v Muaz İbn Cəbə radiyallahu anhını Yəmənə göndərəndə deyir ki, məzlumun duasından qorx. O dua edər və Allah qəbul edər və səni cəzalandırar. Çünki şəriətdə həddi keçmək olmaz. Hər bir şeyi öz yerinə qoymaq lazımdır. Ve bir de elimsiz olarak Müslüman neyse emredip nedense sekindirmemelidir. Ola bilər bilməyə bilməyə Allahın halal ettiğini haram eder, haram ettiğini halal eder. Ve buna göre də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Min hüsn islamil mər'i tərkuhu mələ yəni Müsəlman kişinin dininin güzelliği ondadır ki, ona ait olmayan bir şeyi tərk eləsin. Və sonuncu, müsəlmana, möminə xas olan sifət Allahın qoyduğu hədləri aşmamaq. Allah subhanahu teala müəyyən hədlər qoyub. O hədləri aşmaq haramdır. Allah Teala deyir ki, "Lə təğlu fi dinikum." Dininizdə ifrata varmayın. İfrat etməyin. Allah Taala sizə nəyi əmr edirsə, onu yerinə yetirin. Baxın, 4 rükətli namazı 5 rükət qılsan, namaz batil olur. Nə üçün? Ona görə ki, sən ifrat etdin, həddi keçdin. Allah Taala sənə 4 rükət buyurmuşdu, sən onu 5 etdin. Baxmayaraq ki, 5 rükət daha çox əməl etməkdir və daha çox savabdır, lakin Allaha və onun rəsuluna müxalif olmaqla ibadətini batil etdin. Namazını batil etdin. Və Allah Taala onlar haqqında buyurur ki: "Və men yasillaha və rasuluhu və yeta'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha və lehu azabun azim." Və lehu azabun muhin. O kəslər ki, Allaha və onun rəsuluna asi olar, Allahın qoyduğu hədləri keçər, Allah Teala onu cəhənnəmə salar və orada əbədi qalar. Əbədi. Nə üçün əbədi? Məyər hər bir Allahın həddini keçmək o deməkdir ki, əbədi cəhənnəmliysən, xeyr. Allahın hədləri keçmək, Allahın hədlərini keçmək iki qismdir. Birincisi, etiqad edərək keçmək, ikincisi isə yalnız əməl ilə keçmək. Məsələn, kim isə etiqad edir ki, namaz qılmaq vacib deyil, lazım deyil, Allah-u Teala heç düz deməyib, Quranda düz buyurmuyub, Allah bilmir. Bu küfürdür. Çünki artıq bu etiqad edir ki, Allah heç nə bilmir və Allah Taala düz demir. Bu bizə lazım deyil. Lakin ikinci qismi o kəslər ki, etiqad edir ki, namaz vacibdir, namaz qılmaq lazımdır. Lakin tənbəllikdən, hər hansı bir səbəbdən namazı qılmır, onlara biz kafir deyə bilmərik. Onlar asidirler, düzdür. Allah'a asi olurlar ve Allah'ın emri altındadır. Allah Teala istese onları bağışlayar, istese cehennem oduna atar. Allah Teala deyir ki: "İnna Allah la yaghfiru en yushraka bih ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Allah ona şerik koşanı bağışlamaz. Lakin ondan başka günahları istediğine bağışlayar. Ve hardan bilirik ki namazı təmbəllikdən tərk edəni Allah Teala bağışlayacaq ya bağışlamayacaq. Allahın əmri altındadır. Bizim boynumuzdakı borc isə ona kafir deməmək. Hər hansı bir balaca günaha görə kimisə kafir saymamaq. Yalnız və yalnız etiqada görə adam İslamdan çıxa bilər. Bu məsələdə ehtiyatlı olun, müsəlman qardaşlarım. Baxın, görün, nə tələffüz edirsiniz? Hər bir tələffüz etdiyiniz kəlimə Allah dərgahında yazılır. Və ona görə qiyamət günü sorğu sual olunacaqsınız. Allah tala deyir ki, Mə yəlfizu min qavlin illə lədeyhi rəqibun ətid. Dilindən nə çıxırsa, hansı kəlmə, kəlməni tələffüz edirsənsə, Allah dərgahında o kəlmə yazılır. Və bir kəlmə səni cənnətə daxil edə bilər, Həmsini bir kəlmə də səni cəhənnəmə ata bilər. Şəhadət kəlməsini ömrünün axırında bütün günahlardan tövbə edib gətirən cənnətə daxil olar. Və ömrünün axırında Allaha küfr edən, Allaha inkar edən cəhənnəmə daxil olar. Və ayənin sonunda Allah Teala deyir ki: "Və bəşşiril möminin" Möminləri müjdələ. Ya Məhəmməd, möminləri müjdələ. Nə ilə? Allahın bizə verdiyi, inşallah, Allahın bizə verdiyi cənnət ilə. Deməli, bu sifətlər olan hər bir mömin şəxs ehtimal var ki, cənnətə düşsün. Və Allah subhanətə alədən də istəyim budur ki, Allah-u Teala bizi bu sifətlərə xas olan möminlərdən etsin və həmsini bizi cənnətə daxil olanlardan etsin. Qardaşların arasında da birlik yaratsın. Onların qəlblərində bir-birinə qarşı olan məhəbbəti gücləndirsin və həmsini bizim millətə Allah Taala hidayət versin. Bizim bu Azərbaycan torpağını bəlalardan, xətalardan qorusun. Və aqulu qavli hada وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم